invejoso fica puto mesmo. As piranha dá preferência pra gangue, é pra gangue, tá? Pensando, pensando bem, nós tá aí, mas que pesadão. Viemos pra te divertir junto com os irmãos. Trouxemos o problema e ela é solução. Vai, vai com o popô no chão, vai com o popô Vai com o popô no chão, vai com o popô no chão, vai com o popô no chão, vai com, vai com o popô no chão, vai com o popô no chão, vai com o popô no chão, vai com o popô no chão, vai com o popô no chão. Hum. Desce, desce deslizando na pica do pai. Senta desse jeito que tá bom demais mais. O chefão do morro que te satisfaz. Vai mulher jogando essa bunda pra trás. Vai mulher jogando essa bunda pra trás. Vai mulher jogando essa bunda pra trás. Vai mulher jogando essa bunda pra trás. Vai mulher jogando essa bunda pra trás. Acaba de rolê no baile. pesadão. Ela desce, ela sobe pra chamar atenção. Vai Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Vai ficar molhadinha quando eu passar. PH da Serra, fosse foda. Mas ele é foda. Ele é bom e tô foda. História de vida de uns caras que manda em Minas Gerais. Sabe qual é o nome dele? Marcos Vinícius, DJ Vitinho. Ai, ai, ai.